โยมจะรีบกลับแล้วกลับจะสวดมนต์ให้พระต่อไปนักมนตัสสะภะควัตุราชุตสัมมาสัมพุทธัสสะนมูมตัสสะภะควัตุราชุตสัมมาสัมพุทธัสสะนมูมตัสสะภะควัตุราชุ สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพพานังตรนังกัจจามิธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพพานังตรนังกัจจามิสังฆังอายุวัฒนังชีวิตังยาวนิพพานังตรนังกัจจามิ yang Tutiyam dibundang yudenang kivitang yawun nipanang turenang kancami Tutiyam ditemang yudenang kivitang yawun nipanang turenang kancami Tutiyam disanghang yudenang kivitang yawun nipanang turunang kancami Tanti yam di putang yuwatanang jivitang yam ni panang terenang kacami Tanti yam di temang yuwatanang jiwitang yam ni panang terenang kacami ya Tanti yam ya pisangkang อายุวัฒนังจิวิตังยาวนิพานังสรนังกัญชามิวายุจะพุทธนังรังพุทโธพิโสมกุวันมามียังวายุจะัตเมตังรังพุทโธพิโสมกุวันมามียังวายุจะสังกนังรังพุทโธพิโสมกุวันมามียังเตโจจพุทธกุนังรังพุทโธพิโสมกุวันมามียัง เตโชจันตัมเมตังรังพุทโตติปิสุมิกุวันมามิยังเตโชดัสังกานังรังพุทโตติปิสุมิกุวันมามิยังอาโปจัพุทธกุณังรังพุทโตติปิสุปิกุวันมามิยังอาโปจัสัเมตังรังพุทโตติปิสุปิกุวันมามิยังอาโปจัตังกานังรังพุทโตติปิสุปิกุวันมามิยัง ปตวีจะบุตรกุณังรังกุโตทิปิโสภควันมามิยังปตวีจะธรรมเมตังรังกุโตทิปิโสภควันมามิยังปตวีจะสังกานังรังกุโตทิปิโสภควันมามิหังอากาสังพุทธกุณังรังกุโตทิปิโสภควันมังอากาสัจะธรรมเมตังรังกุโตทิปิโสภควันมามิหังอากาสังสังกานังรังกุโตทิปิโสภควันมามิหัง วิญญาณันจาบุรุนังนังบุตรตวิสุโภุวันมังวิญญาณันจาเมตังรังบุตรตวิสุโภุวันมามิหังวิญญาณันจสังฆานังรังบุตรตวิสุโภุวันมามิหังจิสิโสภุวันรังสมาตุปุตโวิชาจ